Visito al Museo de Prado. En la decsepa iarcento, la regio Carlo Latria de Hispanuio decidis construigi en Madrido grandan, imponan domegon destinitan al scienzoi, cae por tio li transdonis la tascon al sia cef architecto. Comencigis tiam la starigo de maiesta palazzo en nov classica stilo, quiu dauris laulonge de multa iaroi, facte dum la tutta cetera regado de tiu epoc fara regio. Post multe historiae interocasajoi, gi fine inaugurigis en 1819, en la regado de Fernando la Sepa, cae transformigis en la nun mond conatan Nazian Museon de Prado. Unu el la dec plei gravae museoi en la mondo, cun siai miloi da pentrajoi, desegnajoi, cae sculptajoi, ciui iam allogis milionoin da visitantoi. Ne eblas veni alla belega Madrido cae ne eniri gian cefan museon. Ancao la reteio Museo del Prado estas visitinda pro sia ricchezzo de clerigae in formoi cae reproductajoi. Eblas usi quelcain horoin por excii amason da factoi cae interpretoi pri la institucio cae pri la artistoi cies vercoi tie montrigas. En tiu reteio, en la capitro visito, trovigas curiosa afero. Certe considerante la rapidetson de la moderna e turistoi, que devas visiti multa in loco in, uno sola nelonga longa oni proponas, se vi havas nur du horoin por la visito, cae oni sugestas certain in pentrajoin nepre rigardendain. Se vi havas nur unu horon por la visito, cae oni sugestas mal pli grandan liston da pentrajoi. Mi supposas che en tiui proponoi cascigias iomete da ironio pri hastemai turistoi. Sed la ideo estas interesa, oni esperas che la unuhora visitanto captigios de ravo kai pli longigos sian visiton. Sur base de tia necutima ideo, mi volas omage la grandan museon de Prado per la iena propono. Se vi trovigas en Madrido, cae havas nur duon horon por visiti la museon, tiam nepre rigardu dum quelque minutoi la in quin pentrajoin. Numero 1. La nuda bellulino, oleajo de Francisco de Goya el la fino de la dec oca iarcento sub influo de nov classica stilo. Gi estas erotike audaza por sia tempo, pro anatomiae detaloi, mieno, cae poso de reala, ne mitologia virino. Numero du. Lacnabinoi oleajo de Diego Velázquez el la dexepa y arcento. Gi estas enigma instiga sceno qui ustarigas demandoin pri realo cae ilusio en la regia palazzo Alcázar de Madrido. Uno el la figuroi estas mem Velázquez quiu ocupidias pri granda pentrajo. Numero Saturno voras sian filon, ancau oleajo de Francisco de Goya el la comenzo de la decnaua iarcento. Horora pentrajo montranta la dion Cronos, quiu timis che unu el liai idoi lin iam detronigos. Gi estas temo de diversai psicanalizai interpretoi. Numero quar, la paf executoi de la tria de maio. De nove, oleajo de Francisco de Goya, il la comenzo de la decnaua iarcento. La terura sceno de venas de la ribelo o casinta quiam Napoleono invadis Hispanuion en 1808. Gi estas do impresa registrajo de sociai conflictoi. Numero quin. David vencas Goliaton. Oleajo de Michelangelo Caravaggio. Il circa 1599. La dramezza sceno montras ne la triumfon, sed la silenton post la pensiga momento de morto. Eble vi opinies che miei electoi estas tro tragicae. Certe jes. Mi do invitas vin electi mem via in plei in artajoin e la belega museo de Prado. Di estas nur provoco, char neniu successus resti nur duon horon en tiu mirinda templo de arto. Simpla maniero omagi gin ocase de gia jubileo de ducent iaroi.